E, današnji podcast bi posvetio jednoj temi koja je ovak dosta, koja je dosta intrigantna, koja ima dosta oprična razmišljanja po internetu, naime radi se o e, online zaradi, odnosno zaradi na internet stranicama. E, zarada na samom internetu može biti iz više izvora, proizvodnja, internet stranica, programiranje razno raznih web servisa, sve to, sve to na neki način može biti zarada. Međutim, ono što bih ja htio ovdje dotaknuti to je e, zarada putem samih oglasa, putem adsense putem e, razno raznih tekstualnih linkova, tekstualnih oglasa, tako dalje tako dalje. neme. povod ovog današnjeg podcastu je jedan jučerašnji razgovor sa poznanikom, sada poznanikom, koji me najme jednostavno tražio jedan moj savjet kao čisto me pitao da bi htio raditi stranicu da on vidio da na internetu se može zarađivati pa savjet o čemu da piše da bi on jednostavno htio napraviti stranicu, blog, bilo šta gdje bi on zarađivao. E, jedan takav pristup je u principu krivi neću reći neozbiljan, ali reći ću krivi. Znači ići, u izradu internet stranice čisto da se gore budu stavljali oglasi, odnosno razno razne reklame u svrhu zarada je krivo. E, prvo prvo osnovno, AdSense su kao takvi dosta neprofitabilni. Znači mi moramo imati, pa govorimo o nekakvih evo, 5, 6, 7 tisuća jedinstvenih posjeta dnevno, trebamo imati ne znam koliki broj internet stranica, trebamo imati jako dobro prikrivene, prikrivene ECS-e, ukombinirane u da bi mogli računati nekakvi, nekakve pa ću reći, jednoj pristojnoj dodatnoj mjesečnoj zaradi, znači govorimo nekih 1000-1500 kuna mjesečno recimo. E, većina blogova je, većina blogova u Hrvatskoj se kreće ispod 1000 posjeta dnevno, znači evo ja sam ispod 500 posjeta dnevno. E, tako da očekivati zaradu na takvim blogovima jednostavno nije, nije fair prema samom sebi. E, ja sam recimo imao do neki dan AdSense oglas koji je, koji je bio u obliku banera na kojem je recimo evo sad čak bilo gdje su se dosta kretali i predsjednički kandidati. Međutim, taj ECS meni donosio u nekakvom prosjeku tih ni mjesec dana koliko je bio gore mi je donosio e, možda cent do dva Što je stvarno ono zanemarivo. Znači jednostavno taj, taj prostor koji je on zauzimao gore nije vrijedio toliko. Druge Drugi AdSense sam ostavio čisto taj, tek toliko da bude, evo, možda se što desi, možda ono, da, da ispuni prazninu. AdSense su svoje, svoj vrhunac stalno još na samom početku, prije ne znam, 5, 6, 7, 8 godina kad su oni krenuli, onda su oni mogli biti profitabilni. Naime, oni prvi ljudi, prvi entuzijasti, prvi, prvi korisnici njihovi koji su ih upotrebljavali su jedini koji su imali nekakvu zaradu. Čisto zbog toga jer ljudi nisu znali što je to, o čem se radi, nekakav zanimljiv, zanimljiv oglas, nekakav zanimljiv link, nekakva zanimljiva adresa, ljudi su klikali. U današnje vrijeme je jednostavno već manje više skoro svi korisnici, oni nazvat ću ih iskusni korisnici interneta znaju čemu se radi, znaju koja je svrha i jednostavno ih namenujući pokušavaju, namjerno ih izbjegavaju. Nakon toga se krenulo nekakve te vizualne formatiranja Ecensa pa da se oni što bolje sakriju, da jednostavno korisnik ne prepozna kaj je ecens odnosno e, što je sadržaj, što je ECS. Međutim, ni to nije uspjelo, današnji ECS je stvarno, mogu čisto biti da ispune neku rupu, da ono, zarade pokoj dolar, no veliko posjećenim sajtovima. E, e, sama zarada na internetu ni u kom slučaju, znači da budem točni, zarada putem internet stranica ni u kom slučaju ne smije biti e, bazirana samo na prodaju oglasnog prostora. Doduše, to ispravit ću se, može biti bazirana na prodaji oglasnog prostora, međutim e, za to trebamo imati jedan određeni portal, mislim konkretno ajde, e, portal u kojem radi monitor.hr živi uspješno već 12-13 godina isključivo od prodaje oglasnog prostora, međutim e, s druge strane ima portala novonastalih portala koji jednostavno tu stvar više ne mogu, jednostavno ne mogu opstati prodajem isključivo oglasnog prostora. Pa to bili portali koji su čak i posjećeni od samog monitora. E, jednostavno bit svega o tome je biti prvi. E, za to bi uzeo još jedan primjer koji sam evo prije 2-3 godine, ma 2, 3, prije 4, 5 godina kad sam malo proučavao ono, affiliate marketing, online zaradu i tako dalje. E, naime, imamo one razno razne servise, knjige e, u kojima nam e, nude, u kojima nam nude jednostavan način kako zarađivati prodaje nam knjige, prodaje nam razno razne CD, DVD materijale u kojima je jednostavno vele vi ako to kupite, vi ako to pročitate garantiramo vam ne znam 2-3 tisuće dolara mjesečno, garantiramo vam da ćete postati milionaši, tako dalje, tako dalje e, otkriću vam tajnu kako sam ja uspio i tako dalje, tako dalje on to je jedna velika farsa Naime, ono kaj ljudi rada, e, ti entuzijasti rade. A to je jednostavno da si onak, u glavi si odigrao neku priču, ja ću ljudima prodat način na koji oni mogu zarađivati, e, reći ću im to, to, to i to, reći ću im da naprave tisuću stranica, reći ću im da na tih tisuću stranica stave, ne znam, ecese, da stave ovo, da stane ono, neka šalju newsletter, neka, neka se potrude da gore sakupe 50.000 posjeta dnevno i tako mjesec dana, i tako dva mjeseca i neka šire, i neka ovo, i neka ono, oni će teoretski, u teoriji, zaraditi te novce. Međutim, u praksi je to daleko od istine. Način na koji su oni u toj priči zaradili je to da su našli tisuću, deset tisuća, pa i sto tisuća ljudi koji su bili voljni izdvojiti 10-20 dolara da bi kupili taj komplet knjiga koji po toj nekakvoj njihovoj teoriji košta 1000 dolara, međutim samo za vas oni to daju za 10 dolara. I recimo da oni nađu 100.000 ljudi po 10 dolara, sami si napraviti računicu koliko su oni zaradili. I to je to. I oni su tu svoju šansu iskoristili, kada idu to ponovno raditi, teško da bi uspjeli. Ono što, još ubaci tu igru, to je jedna ta viralna, funkcija u svoj toj priči, odnosno da oni ljudima koji kupe te knjige daje mogućnosti preprodaje, odnosno za svaki prodani primjerak koji oni dalje prodaju, Znači, zadržavaju 80% prihoda, 20% prihoda posto samo izvedom autora. I to je jedan od tih načina na koji su oni zaradili, na koji su oni ostali milionaši. I nema, nema druge priče. Znači koliko smo inovativni, koliko smo e, snalažljivi, koliko možemo prodati nekakvu priču, toliko ćemo je zaraditi. E, mnogi ljudi su se zakačili, mnogi ljudi su počeli raditi stranice, kupovali, ovo, kupovali onakve servise, kupovali onakve servise jednostavno nisu uspjevali. Možda 1% koji, koji je uspio nešto, nešto, nešto, nešto, nešto zaradio na neki način. E, hrvatski primjer kojeg recimo redovito pratim, ne u svrhu da idem zarađivati, nego čisto u svrhu da vidim kaj se dešava. Jednostavno točno pratim scenu i oni, oni baš spadaju taj profil a to je gospodin X. gospodin X jednostavno prodaje praznu slamu. Evo, ću reći prodaj praznu slamu. Pratimo onaj njihov, nazovimo to forum, s kojeg se očito brišu svi komentari koji nisu pozitivni, koji ne govore njegov znači to je nekako ta netransparentnost u svemu tome. Znači on kaj on jednostavno ima nekakvi svoj proizvod koji će vam prodati za, nemam koji cijene, 200-300 kuna i doviđenja. To što vi dalje ne možete zaraditi, to je vaša stvar, znači niste taj profil ljudi. E, ja sam čak pokušao komunicirati direktno da vidim da li komunicira putem e-maila, da li, se može do čovjeka doći, međutim nikakvog odgovora, nikakvog razgovora, to je jednostavno bio znak da se radi o jednoj, pa neću to nazvat prevari, on je na neki način sebe uspio obskrbiti s novcem na račun drugih, međutim to znanje primijeniti dalje jednostavno nema smisla. Ono što bi ja preporučio ukoliko se već ide u nekakvu ideju da se jednog dana zarađuje putem internet stranica, to je jednostavno da vi napravite svoj blog, napravite svoj sajt, svoj portal, bilo šta. Da ga svakog dana uređujete, svakog drugog dana, jednom tjedno, koliko god stignete i koliko god imate vremena. I vi možete postaviti oglase gore, vi možete kontaktirati marketičke agencije, to vam je još bolja varijanta da vas imaju na nekoj svojoj listi, da vas ubaci na neki svoj kanal, da vam se možda jednog dana jave da jednostavno svoje ponude da oni nude, nude i vaš sajt kao nekakvi prostor na kojem se možete oglašavati i tako dalje. E, nikako u tom slučaju nemojte očekivati da ćete unutar mjesec dana zaraditi nekakve novce, nekakve velike novce barem. Ne. Jednostavno sajt treba imati svojih godinu dana, dvije godine, tri godine postojanja, on treba biti poznat, on treba biti proširen, on treba biti postojan. Nakon toga će i Google vas ozbiljno shvatiti i, i slati ljude gore, nakon toga ćete imati nekakvi kredibilitet, aha gledajte nije ono došao unutar mjesec dana stavili nekakvo sranje gore da tako i u, u cilju, zarađivanja. Ne? E, ono što bi još samo za kraj napomenuo je to da e, zarada na internetu može biti uspješna može biti uspješno na taj način da jednostavno date si vremena, ne očekujete unutar vrlo kratkog vremena zaradu. Ono što svakako ne preporučujem je dignuti sajt od ne znam 4-5 stranica, gore staviti jedan članak, e, taj članak, odnosno prekopirati neko taj članak, e, staviti ne znam koliko ECS oglasa i očekivati da ćete nešto zarađivati. Ne, to je jednostavno jedan krivi pristup. To je ono što sam i savjetovao kolegi, poznaniku, budućem blogeru jučer, da, da jednostavno ukoliko on ima nešto čim bi se ti uzdržavati pravi blog, piši blog, staviti ECA se gore, ali nemoj očekivati da ćeš zarađivati, da ćeš ti sad napraviti, jer jednostavno ljudi ne znaju za teme, ljudi te neće čitati. Ti trebaš prvo proći godinu, dvije da dok će čitatelji dođu do tebe, da jednostavno vide nekakvu kvalitetu tebi u tvojim tekstovima, da jednostavno pridobiješ ljude da dođu k tebi. Nakon toga treba proćiš godinu, dve, da ti ljudi kliknu na neki baner kojim ti nudiš uglavnom jedna tema koja je ovak dosta škakljiva, koja, kako sam na početku rekao, ima, ima, ima oprečno razmišljanje. Neki, neki su totalno zainteresirani za to, afirmatori, neki drugi opet negiraju u svaku cijenu. Uglavnom, iz osobnog iskustva mogu reći da može se zaraditi, mogu se i poprilične novce zaraditi, ali sve je jednostavno pitanje vremena. Eto. Eh, to je ono što sam za danas planirao malo se ovako verbalno izjasniti. E, za sljedeći put bi navio jedan intervju. Neću sad još ništa govoriti o kome, o čemu, o kojoj temi. Uglavnom, bit će to jedan probni pilot projekt. E, isprobavanje i tehnologije i, i opće svega toga i uglavnom slušamo se tokom sljedećeg tjedna.